Bake bideak mintzaldi ziklo bat antolatzen baitu, Kolombiako bake prozesuaren aztertzeko, biartik aste eta iruegunez, doni loitzunen, hain eta espeletan, eta horren aipatzeko gurekin bake bideako anaiz funosas, eta eneko gerrika beitia mundu bat erakundearen koordinatzailea, bost urtez eh, Kolombian egona dena, ebe biei egunon, asteko? Egunon. Egunon bai. Anaiz, e, uh, zurekin hasteko zergatik e, Kolombia uh, autatu duzu? Uh, e, be, uh, gaur egun uh, urbiletik uh, segitzen aldugun uh, bake prozesu bat uh, delakot, eh, orain arte, hainitz interesatu gira gertatu denari, eta ba, bereziki irlandes prozesuari eta Ego Afrikako prozesuari, eta hor, be, interesgarria ginuen, zuzenean uh, eh, bizitzea hori, eh, prozesu hori, ez? Uh, are gehiago, negoziak eta fase batean, uh, sahartu den prozesu bat delakotz, eta parada emaiten digulakotz, ulertzea nola iritsi diren hortara, zer diren uh, gaurko uh, erronkak eta geroari begirako ere erronkak. Mhm. Eh, Neko gerrika behitia, 2000 eta amabiaz geroztik, eh, FARC, eh, talde ahmatu iraultzaileak eta gobernoa, eh, bakeaz hitz egitena asitziren. zer da urbiltze horren ahazoia, bi parteen arteko urbiltzearen ahazoia? Ba, bi parte horren urbiltze arrazoia apur bat datza, Latinoamerikako egoera kontutan eukita, e, bazen garaia batzuek e, pentsaturik e, beste bide batez, beste bide batez e, politika ekintzan jarduteko. E, bazegoen olako egoera bat non Venezuelako gobernuak, non Ekuadorreko gobernuak, E, non ertameriketako e, gobernuek apur bat adostu zuten, adostu eben e, farkeko e, da e, beste batzuekin, E, euren artean, denon artean, e, bultzada bat egiteko prozesuari, da e, beti ere, da oso importantea dana, e, gizarte zibila e, eurekin e, egoteko e, prozesu honen barruan. Mm, justuki gizarte zibilaren e, e, ejola edo gajantzia aztertuko da mintzaldi hauetan, Kolombian nola gauzatu da gizarte zibilaren eh, eh, eragin hori edo gizarte zibilaren sustengo hori? Bai, e, e, konversazioak edo eztabaidak zirenetik beti eskupean edo sekretuan e, gobernu da farkeko ekidekin batera, beti ere e, gizarte zibilak olako harremanak e, eukiditu prozesu barne, esan nahi dut eh, beti ere adostu zuten denon artean prozesu horren bultzada bat egingo zutela. Hau da, behin e, gobernuak eta farkeko kideak adostu olako eskema bat non eh, prozesua aurrera e, joan gozala, gizarte zibiak horren ari da jungo, jungo zala, da, bueno, da, ordua ordua izan zala eurentzat e, momentu hori azteko, beti ere adostuta, beti ere denon artean adostuta, olako eskema simple bat bati jarraitzeko, baina e, garrantzi, e, primerazko garrantzia e, izana horren barne. Mm, Santos eh, presidentearen uh, urteak hasi uh, urbiltze hori edo hor hasi zen uh, argiki ateratzen. badu importantzia bat presidente hori izaitiak? Badu, badu, olako, badu e, importantzia zeren eta Santos lehen izan zen e, defentsako ministroa e, uribeko gobernuan. Baina bada olako e, bere pertsona izan da, beti, beti ere e, Kolombiako oligarkian murgilduta, E, eurentzat e, Kolombiako oligarkiari olako irakurketa bat e, osatu zuten e, garaia zala e, e, problema edo arazo komplezu honi e, aurrera egiteko, da bera agertu nahi izan du beti ere eroi bat bezala, e, da bazuen olako esperientzia bat, non defentsako ministroa izan da, e, guda edo armak, E, armak e, zirela gai e, horrekin bakarrik e, ekideteko e, gerriako e, Mhm. E, eh, maiten du, er, anaiz funosase, historiaren zentzua edo dela e, ezkerriko talde irautzaile ahmatu horien e, buka erarat buruz joaitea, gobernuekin negoziatu dira leku batzutan baino gehiagotan. zer da problema Euskal Egean? Zendako ez da zentzuohtara joaiten hemen? <laughs> galdera sakona eta uste dut eh, erantzuna izan baginu uh, konponbideak ere uh, atxemango genituela. Hain dira uh, ahazoinak bada gaur estatuek egia da ez dutela inungo borondaterik bide emaiteko Europan eta batez ere hemen lujaldeuntan bake prozesu bati gauza hainitz edo gaia hainitz eh, sartzen direlakotz uh, eh, uh, eh, gainean ta tartean ekonomikoak eta, eta gero badela beldurra noski prozesu soberindisten beldurra badela Europa horren barnean eta frantses eta espanol uh, estatuak horren beldur direla eta askida ikustea espainol estatuaren <laughs> reakzioa uh, kataluniako edo kataluniana Eh, eraikitzen ari den prozesuarekin ez. Eta hori da ere, ahigarri eh, berbentoan badugu espainol estatu bat eh, babes osoa jerazi duena Kolombiako eh, prozesuari ez, donk eh, bai bai hori ere aztertu beharko dugu. Eneko gerrika behitia mundu bat erakundekoa eta naiz funosas, bake bideakoa. E, zuekin segitzen dugu hemen ziklo bat baitela, badela hojoitaraziz, Kolombiako bake prozesuaren aztertzeko. Epatzen gintuen e, negoziazioak gobernuarekin, anaiz funosas, ez gira hemen bat mugatzen ari ideia batean nun eh, gai bakarra litzateken uh, etaren desahmea alde batetik eta presoen gaia bestetik eta hortan kitio negoziazioak izai, balira. Ba, nik uste zira konparatzen al edukinak uh, prozesuan garapenean uh, zinez uh, uh, maila ahuntez berdinetan uh, Ba, Kolombian Eh, martxan jarri da eh, negoziazio main bat eh, estadoa eta bi talde armatuekin horrek funtsezko ezberdintasuna dugu hor eta ondorioz main hori martxan denean erreskiago sartzen dira muñeko gaiak ez beraz hemen bai bagira izigarri zentratuak uh, desarmamendu eta presoaren eh, presoen gaiarekin, baina uh, nuke ere uh, biktimen gaiarekin, uh, zenta itxi behar dira iraganeko hori alde horiek senduki aurre egiteko uh, muñari, muña politikoari, eta bai, hortan zentratua du, gira gaur, guk sentitzen dugulakoz bakibideatik bideatik, badela hor, uh, zinez adostasun bat, gehiengoaren adostasun bat, aurre egiteko uh, bake prozesuari. Mm -hmm. Kolombiarat eh, berriz itzuliz, justizia transizionala ipatzen da eneko gerikabeitia. Gatazkak konpontzeko, zigorren harintzea edo bederen momentuari egokitzea, justizia transizionala. Justukin, nola gauzatzen da ideia hori, kontzeptu hori Kolombiako prozesuana? Bai, e, kontzeptu hori, bueno, ez da, berria, baina bai egon, egon dira olako prozesuak nun, ezate baterako, e, eh, Sudafrika edo beste Afrikako estatu batzuetan, nun justizia transizionala aplikatzen da olako gatazka baten e, aurrean, aurrera egiteko, aurrera egiteko justizia berezi baten bidez. E, Kolombiako kasuan, pentsatzen ari dira eta ados, adosten ari dira e, pena batzuek e, e, iru eta bost urtekoak izango direla, e, baten batzutan kartzeletan, baina beste batzutan olako giza e, lanetan, e, e, komunitateetan eta abar. hori alde batetik. Bestaldetik, e, da hori da e, gaur egunetan apur bat e, eztabaidan e, gobernu da farkeko kidekin batera e, dagoena, da nun edo zenolako eremuan kontzentratuko dira farkeko kideak e, justizia transizionala horren hori e, hasiera e, emateko e, baina e, horrez gain badago lako eskaera bat, e, bueno, ia konstituzio berri bat, edo konstituzio berri baten aurrean egongo garen ez, da hori da beste eztabaida bat, nun e, bai Kolombiako e, gobernuak, bai e, gerrilak ez direla adosten e, e horrezegatik arte ez dira edo ez dute sinatu bake akordioa brez. Da, hauek, bi, hauek biak dira e, arazo nagusiak. E, lehenengo kasuan e, gobernuak izaten du e, kongresoaren barne, e, Kolombiako kongresoaren e, barne, olako batzorde bat e, eratu beharko zela konstituzio hori berrizteko. Baina bestaldetik e, farkeko kiden gehiengoak esaten du e, konstituzio berri baten aurre aurrera e, garaia dala hori eramateko eta bestaldetik da bigarren arazoa da e, bake prozesua bere sinatzeko e, nun e, kontzentratuko dira e, farkeko kideak justizia transizionala hori azteko. Baina badago olako justizia transizionala horren honen aurrean beste arazo bat nun e, betidanik eh, militarren artean egondako botereak eh, Kolombiako e, armadan esan nahi dut beti ere badirudi e, mantenduko direla bere postuetan eta ez direla aldatuko da bueno, horren aurrean badago lako susmo bat nun eh, olako eh, justizia ezarriko dira, ala ez, zeren eta hoiek dira batzuetan eh, ekimenak edo ekintzak eh, burutu dituztenak. Mhm. Anaiz, eh, funosasa, ze inetan eh, biktimen eh, ezagupena, memorioa edo kontakizunaren gaia, ez dute dira gizartearen lana hori, erakundena baino gehiago? uh, eh, <laughs> doz formulazio horrekin eta hortan da justizia transizionala biziki uh, eh, azteko gure ikuspegitik uh, importantea zenta benetan da mekanismo bat uh, eraiki daitekeena gizartetik eta gizartearekin. Uh, guretzat, azteko bakebidea ikuspegitik hola planteatu beharreko uh, justizia transizional bat uh, behar ginuke. Gaiten duzun bezala, geroa uh, eta geroan elkarrekin bizitzea hemen bizigire nahi uh, tokatuko zaigu. Orduan, guk dakigu, inor baino obekiago, uh, zer den uh, beharko duguna uh, bizitzeko iraganarekin eta jango iraganekin. Zenta hori da eh, azkenean uh, muina uh, zer kontakizun egiten da ez, gertatutakoaz uh, eta, eta bar. Mm. Hemen iduritzen du, uh, anaiz furunxas, badela konfrontazio bat izan dela, katazka bat izan dela, bi alde bat izela, baina eh, alde batek azkenean uh, ez duela mm, mementoan segidan azteko eh, zer irabazten. Gain du, uh, ezke aldea ipatzen bali madugu edo gatazkarren alde hau gobernuena ez dena, horrek ez duela mm, deus negoziatzen al azkenean, deus irabazten al. Hori da guretzat uh, hori da egiten alden irakurketa baldin eta kokatzen ziren uh, soilik negoziazio eskema baten ikuspegitik. Gu guztia dugu bai egia da alde batek uh, egin duela bide, alde batek uh, nahi duela uh, lagundu eraikitzen prozesu hori, baina estatuek emaiten duten uh, eh, oztopoen gatik ezin dela, ez, behar den bezala garatu. Baina behar mementoan, inoiz uh, ez da ikusi gizarte, uh, gizarte zibila hain aktibo eta hain gogotsu uh, aurre egiteko eta hor... Uh, Enekok uh, zuena berriz dut, uh, funtsezkoa da. Funtsezkoa da, bake prozesu batean, gizarte zibila implikatua sentitu dadila eta implikatua baino gehiago eh, aktibo eta eta aktore. Eta eskualegian hori ari girela garatzen uh, iduritzen zaigu. Eta, eta adostasunak uh, ari gira eraikitzen. Eta bai, gau gainitz mintzatzen da desarmamendu prozesuaz, uh, gaiaz, biktimen gaiaz, me, gure ustez da justuki gizartean argi baita, hauek direla gaur egun ditugun askatu beharreko uh, lehen korapiloak. Mm Bukatzeko uh, eh, zoekin, eh, bake bideak beraz antolatzen duen mintzaldi ziklo hortan, uh, doni bane loitzuen jendarte zibila bake prozesuetan mintzaldia izanen da bihar, etzi hain izan bake prozesua eta lujen arazoa eta ostegunean ezpeletan, Empunite filma ikusten halko da. Carlos Alberto Ruiz Otsa uh, eh, gomitatu duzue, Zotsa, eh, uh, <laughs> pertsona horren uh, aurkezteko, erda, anaiz funo sasa? Bai, Alberto, Carlos Alberto zagutu ginuen joan den uh, urtahilaren ogoita marrean, Gernikan antolatu ginuen uh, foro sozialean, Eh, hau da jurista bat eta eh, abanako uh, elkarrizketetan asesore bezala parte hartu duena. Orduan justuki, interesgarria atxemaiten ginuen Ipar Euskal Herriera ekartzea, uh, be justuki berarekin uh, nola eraiki den uh, negoziazio espazio hori, edukinak nola uh, nola, adosten diren, eh, agenda hori nola osatu den, eta ikusi uh, zer izan den gizarte zibilaren papera, hortarako gaur egun nola kokatzen den gizarte zibila negoziazio fase hortan, eta geroan ere nola, nola kokatzen duten. Hala, eta gero uh, zendako... laborantza ganbararekin badakigu Kolombian uh, lujaren problematika uh, azkenean muñetariko bat dela eta interesgarria atxemaiten ginoen ere ikustea nola, uh, nola kokatu duten muña hori uh, negoziazio fase hortan. Untsa da, eneko gerrika behitia mundu bat erakundaren koordinatzailea zira. Milesker gurekin egonik eta anaiz uh, fronsas uh, zuri ere, milesker baki bideatik. Jinik... Mi esaldi bat arte. Mi bai, esker